Na kągi, palikome mes Lietuvos komunistų partiją po to nepavykusio nu, surenkto, bet tiesiog išvakarėse nutraukto perversmo bandymo 1920 metais rūpjūčio 30 dieną turėjo tai padaryti, bet e, pralaimėjimas kare su Lenkija, atsitraukimas e, atidėjo Lietuvos okupacijos planus – lygiai 20 metų, truputį net ir, ir <laughs> daugiau vienu, galima sakyti. Na, taip, dviejų savaičių trūko iki lygaus jubilėjaus. E, taip, e, kompartija iš dalies suskilo, nes e, dalis na, nedaug ten jų buvo, bet visgi buvo, atsidūręs e, Baltarusijos Sovietų socialistiniai respublikoj, tenai darbavosi, na ir toj Baltarusijai buvo ten raudonasis artojus ar, ar kažkoks toks, na vienas lietuvių kolhozas, bet leido šiokią tokią apgailėtiną spaudą ir, ir mm, darbavosi dalis. Dalis atsidūrė vakarų Lenkijos komunistų partijai, tai yra Vilniaus krašte atsiprašau, vakarų Baltarusijos, aišku, ne vakarų Lenkijos, vakarų Baltarusijos komunistų partija Vilniaus krašte veikusi, na, toj, kur gudų ir lietuvių apgyvendintai Lenkijoje bazavosi. Tenai lietuvių komunistai taip to gretose buvo. Na, kiti, kiti, kiti savarankišką Litbelą likvidavus, Mm, sukūrė kabutėse, nes nuo ką ten kurti, vieno popierinio sprendimo ir, ir tokiais tapo, Lietuvos komunistų partija. Lietuvos komunistų partijos veikimas, na, aš priseksiu vieną, vieną knygą, ji ne dėl to, kad ten atspindė, ką jie kai, ir kaip darė, bet kaip įsivaizdavo, ką komunistai veikia va, Lietuvos valdžia tautininkų valdymo metais. E, tai taip, galima pasakyti, kad tautininkai partijos vaidmenį pervertino ir pervertino labai smarkiai. Sunku pasakyti, kodėl. Na, keletą priežasčių buvo. Visų pirma, jų pačių legitimacija. Na, jie į valdžią ateina dėl to, kad štai komunistai būtų valdžią užgrobę ir Lietuvą sunaikinę. Jie laiko sušaudė, išgaudė ir, ir, ir toliau gina Lietuvos nepriklausomybę. Na, tai vienas argumentas, su kuriuo ten... Ten Galima sutikti iš dalies, galima nesutikti, dėl ko paaiškinsiu vėliau. E, antras dalykas, čia kaip sakoma, na, reikia bet kokiai žvalgybai, kontržvalgybai, politiniai policijai rodyti, kad jie kažką dirba. Komunistai buvo pagrindinis taikinys. Kas komunistas, kas nekomunistas, dažnai ir patys kompartijos veikėjai nežinojo, sąrašų nebuvo, narysčių nebuvo, dar ten ir ta narystė tokia keista. Jeigu organizacija nutardavo, kad šitą galima paskelbti komunistų, tai paskelbdavo, bet ten tokių, kad štai aš labai noriu, kaip visose partijose, atėjau čia, padėsiu, išbandykit mane ir, ir ne, šito nebuvo. Į tokius žiūrėjo labai įtariai ir vėliau, kai taip bandydavo daryti tokie veikėjai, kaip, sakykime, Petras Virkas, jų juos tiesiog atmesdavo. Nereikia. Reikia kitokių. O kaip ten tie juos įtraukdavo? Iš pradžių pasikalba, vėliau galbūt kokį komunistinį nelegalų laikraštį ir atsišaukimą duoda paskaityti. Žiūri, ar, ar tas nenubėgs, nepraneš. Jeigu ne, tai paprašo kokį nedidelių paslaugų, na, sakykime, nunešk ten ką nors šiandien. Iš pradžių nieko smerktino, tiesiog tuščia popieriaus lapą kažkur nunešk jeigu policija neužkliūna ir, ir, ir nieko nenutinka, na tada gal kokį atsišaukimą paplatint, gal raudoną vėliavą iškelti. Na ir, ir tik po kokių metų, dviejų va tokių išbandymų galėdavo jau įtraukti į tokį normalesnį partinį veikimą. Na tiesą sakant, šiais laikais sektos tiek daug nevarksta e, totalitarinės ir destruktyvės, kad įtraukti žmogų į savo tarpą, kiek vargo komunistai. Tai jų labai daug ir būti negalėjo. Na šalia komunistų dar veikia jų komunistinė, na komjaunimas, komunistinė jaunimo sąjunga komunistų vadovaujama, bet tiek tik, kad tenai mažesni reikalavimai. Na ir aišku, orientacija į jaunimą, bet saliginai, nes tas jaunimas ir Sovietų sąjungoje kom jaunimo iki 35 metų galėjo būti. Jaunesni vaikam komunistų skirta organizacija buvo pionieriai. Iš pradžių tuos pionierius tai dar taip ir naudodavo, kad uh, e, išmėtik atsišaukimus, ten nunešk, padaryk tą, na, bet greit įsitikino, kad diskredituoja patį uh, kompartijos judėjimą ir reikia pereiti nuo, nuo vaikų naudojimo politiniai kovai prie tiesiog jų auklėjimo. Ir, ir tai taip, tuos būsimus komjaunuolius rengia, rengia iš anksto ir, ir gana, gana gausiai, bet prikipti buvo sunku, nes, na, kuo ten užsiimdavo žaidimais, ar futbolas, ar, ar kažkokia, sakykime, dabartiniais terminais sporto žygį, na, tokia skautiška veikla, vat, nei, nei daug, nei mažai. Nu, jie neregistruoti, jie neformalūs, bet vyksta. Ir šalia tos veiklos ten, aišku, tiem vaikam aiškinama, kas yra komunizmas, kaip Sovietų sąjungą reikia mylėti ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Pagaliau imta naudoti ypač trečiajam dešimtmetį. Jie jau anksčiau bandė naudoti, bet labai jau ten grubiai ir atvirai, sakykime, profsąjungas. Uh, centrinis profsąjungų biuras buvo sukurtas, susirinko ten, aišku, ir, ir, mm, ir socialdemokratų, ir vienas kitas seseras, bet dauguma bolševikų. Kaune pirmas suvažiavimas, tai tarsi toks vienyje visas profsąjungos. Tai įsivaizduokit, kokio ten lygio buvo susirinkimas. Jie... Yeah pasveikino Sovietų sąjungą, na dar ne Sovietų sąjungą, Sovietinė Rusija, 20 metai. Čia to va, centro biuro suvažiavimas kovoje dėl, dėl darbininkų. Dar kapai, taip sakant, žalia neužaugė žuvusius kovose su bolševikais Lietuvos kareivių, o šitie Kaune jau pareiškė. Na tai turbūt aiškinti nereikia tą centrinį biurą profsąjungų tiesiog sutriuškino Lietuvos policija, dalį suėmė, bet tik tai dalį, ne visus ir, ir, ir. be tokių va, bandymų kurti Mm, penktą koloną su legaliu pavadinimu užsijėmė infiltracija labai sėkmingai ir atkakliai. Tai va čia trečiam ir ypač ketvirtam dešimtmetį yra ten kokio Šumausko aprašyta, kaip tai daroma. Na, Šančiuose veikia kultūros draugija, na, veikia ir veikia, ten, ten ką jie mm, kažko, kažkokias paskaitas paskaityti darbininkų švietimą, koncertą vaka, vakarinės, gegužinės, vakaruškas atsiprašau, gegužinės surenkti. Na, gal dar ten kokį spektaklį mėgėjišką. Na tai taip pradeda ten tą organizaciją ateinėti, e, na nesako, kad jie komunistai ar kažkokie, bet va, šančiuose gyvenantis darbininkai, jie ima aktyviai dalyvauti, pakliūna į tos organizacijos na, ar skyrius, ar, ar valdybą, o galiausiai nutaiko momentą, surengia visuotinį susirinkimą ir paskelbia, kad senesnė valdžia labai čia prastai dirba, mes norime aktyviai veikti ir visus senus, taip sakant, pašalina iš vaiko ir padaro nieko nepadaro, naujos neregistruoja, esanti organizacija tampa tiesiog perimta bolševikų ir jiem prijaučiančių žmonių ir jie tada va, turi vietą, kur susirinkti, turi kur kalbėtis, gauna legalumą tokį. Ta organizacija toliau veikia ir toliau choras ten koks nors organizuojamas, dramos mėgėjų, muzikiniai vakarai, bet jie jau uh, suteikia galimybę susitikinėti, uh, kaupti šiokias tokias lėšas, slėpti ten kokią nors literatūrą ir, ir patiem mm, komunistam legalią veiklą suteikia. Nes tai gerai čia su, su kultūra šančiuose, tai gal čia ne, ne pats e, toksai pelningiausias užsiemimas. Bet tokias galėjo organizuoti ir periminėti nedidelės profsąjungas, ten batsiuvių kokių galėjo skverbtis ir labai mėgo sporto klubus įvairiausius, ypač nedidelius ir, ir su futbolo ten kažkaip labai jau buvo pamėgę perminėti. E, tas vyko, infiltravimas. Ir tiesą sakant, Lietuvos e, spec tarnybos, jos elgėsi gana dviveidiškai. Užuot apvalius tokias organizacijas, uh, išmetus iš jų ar, ar suėmus e, komunistinius ekstremistus e, ir jo labiau dar ten kažkokius ne visai legaliai svetimais dokumentais gyvenančius ir, ir nežinia ką darančius, jie pasirinkdavo lengviausią kelią, tai yra uždaryti. Ypatingai tai lietė profsąjungos, nes ai va, čia komunistinė profsąjunga išvaikom ją. Na, taip, tai aiškiai tarnavo to Lietuvoje veikiančio verslo interesam, o ne, ne Lietuvos, ne Lietuvos visuomenės ir nedarbininkijos interesam muždavo per vieną, nukentėdavo šimtas ir po to iš to šimto pusę atsimindavo, kaip juos persekiojo ir, ir, ir kaip jiem neleido laisvai kvepuoti. E, ketvirtam dešimtmetį atsirado dar keletą tokių, e, gal neatsirado, bet išsivystė, e, paralelinių, neparalelinių ar, ar parakomunistinių organizacijų. Tai buvo studentų organizacijos e, Vytauto didžiojo universitete. Na, jos ten nebuvo labai didelės, korporacija ten tokia kaip Stela, komunistinė. Ja galų galiai ir uždarė. Mm, ar, ar ten vos nesienlaikraštį komunistinį leido. Bet svarbiau buvo, kad jie, jie, jie perėmė E, va tokios infiltracijos būdu VDU humanitarinė pobūdžio tokia studentų draugija buvo, apie literatūrą kalbėdavo. Na tai va ten tą draugiją ir, ir, ir sutvarkė. Ten tokie busimi sovietinės okupacinio režimo veikėjai, kaip e, Venslava, Cvirka, Gudaitis Gudzevičius ir, ir kiti, jie universitete buvo susiję su universitetu, kai kurie iš jų, na ir pasistengė, kad iš tos organizacijos virsta busima, mm, taip sakant, kadro kalvė busimiem nomenklatūrininkam. E, panašiai nutiko su prie liaudininkų veikusią jaunimo sąjungą, kurią mm, jos neuždarė smetoninė valdžia, bet e, jos vadovybei ten ėmė vaidinti ypatingą vaidmenį Justas Paleckis, ten vėlia vėliau koks nors ten valerijonas knyva dar ar ar aleksandras tornau advokatas ir vaidmenį tai jie vaidino bet baigėsi taip kad iš liaudininkų jaunimo sąjungos dėl to kad jau jų spauda e, tiesiog mūsų jaunimas berods kokį jie ten leido žurnalą uždarė kad nebūtų čia negalima Tai vietoj to pradėjo leisti komunistų organizuotą ir už komunistų pinigus ir komunistus būsimus, esamus ar tai jaučiančius spausdinantį jaunimo e, žurnalą ir ten tai jau taip. Na, tik kad Stalino ir Ditarambo negėdojo. Bet ten Salomėja Neris, Venslava, vardinkite, ką nori, būsimas ten akademikas Jurginis ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Būsima sovietinė nomenklatūra iš šito ratelio jau čia negali pasakyt, kad infiltravo, jie tiesiog sugebėjo pasinaudoti tuo, kad e, ta jaunimo sąjunga buvo smetonos valdžios gerokai apdaužyta, na, jie radikalizavusi paprasčiausiai. E, buvo ir kitų, tai e, leidžiama, na, tik tai du numeriai išėjo, čia grinai LKP, Lietuvos kompartija su Krevės parašu, Vincu Mickevičius Krevės, leido žurnalą literatūrą, jisai ten negalėjo normaliai būti leidžiamas po antro numerio, na, nacional, kokio ne nacional bolševizmo, bet, bet kultūr bolševizmo apkaltino ir, ir nutraukė veiklą. Tai nieko jame leisti kitą. Mm, šiek tiek gudriau, ne, ne, nebe pasirašinėdavo, kas ten kuo užsima ir jie iki 40 metų. Tai buvo ir tokios va, įspaudę infiltracijos, pavadinkim taip. Buvo priedangos organizacija, Kaune buvo didelis būtų trūkumas, nes miestas augo, namus statė, bet pastatydavo jie brangus, nuoma brangi. Ten taip, rasti mm, kampą už kurį nereikėtų mokėti šimtų litų, tai buvo gana rimtų uždavinių. Ir atsirado tokia būtų nuomuotojo draugija, jį ten tokio agronomo Žukausko, prijaučiančio komunistam, bet ne, ne komunisto vadovaujama, bet realiai tai, tai taip, Paleckis tenai dalyvavo, laikraštėlį leido. O iš principo tai, tai buvo kelių komunistų, iš kalėjimo komunistų, tiksliau, išėjusių įdarbinimo vieta. Ir vėl tas pats va, toks legalus veikimas, nepritraukiant valstybės saugumo departamento dėmesio. Ypatingą vietą visome tame užėmė dar ir mopras vadinamas, arba tarptautinė pagalbos politinėm na, represuotėsim organizacija. Na, mopras ir mopras, ne, nelietuvinkim jo, kaip KGB nėra čia ką lietuvinti, taip ir šitas gali būti e, mopro. Sukūrė Sovietų sąjungoje tą moprą, padalinius po visą pasaulį paraleliai kominterno partijam ir, na kaip, tenai organizacija iš tiesų va, jau užsijima tik tai paramą politiniam kaliniam. Tiesa, kažkodėl tik komunistų politiniam kaliniam, kitiem nieko neduoda pinigus renka, maisto produktus, ten, ten rūpinasi, gali kur leidžia peticijas rašyti. Lietuvoje legaliai neveikia, bet priklausimas jai demonstravo tarsi tokį polinkį į komunizmą ir į Sovietų sąjungą. Iš kitos pusės prikipti nebuvo kaip. Nu, nu kaip, nu va prašo, tikrai kalėjimo sąlygos Lietuvoje sunkios, ne dėl to, kad specialiai ten ką kankinto, tiesiog valstybės kurdi ir, ir kaliniam ten prabangos jokios. Na tai va, paremė, tai kaip krikščionio pareiga kenčiančiam padėti, paremti. Jo labiau, kad remia nebūtinai ten tuos kalinius, kad, bet dažnai būdavo šeima lieka be, be pajamų pasodinota ten už kažką ir, ir ką su vaikais, vos nebadauja, na tai... Na ir pinigų rinkimo tokia labdaringa organizacija, iš esmės na, pusiau pogrindinė, ne, neoficiali. Kasmet ten tuos, ne kasmet, kiekvieną mėnesį stengiasi iš remėjo pinigus rinkti. Ir tie, kurie aukoja, mopra po to jau komunistų atstovai, nes jie ir vadovavo jam, uh, tai organizacijai, jie jau žiūri, ką būtų galima įtraukti į savo, į savo veikimą. Tai irgi MOPRO narių skaičius, jisai augo ketvirtam dešimtmetį, jeigu iš pradžių, tai ten gal apie tūkstantį, pusantro buvo. Tai apie 34-6 metus jau išaugo iki 4 tūkstančio, vėliausiai iki 6 tūkstančių. Tai jau buvo daug iš tiesų, daug. Jo labiau, kad stengiasi na, įtraukti ne tuos, kurie nieko neturi. Na, kumėti ten dvare dirbantį ir, ir dar kokį padienį darbininką, kuo jis ten parems cigaretę paukos e, kartą per mėnesį. Ne, apribojimų nebuvo. Čia nebuvo apribojimų ir, ir tas aukas, galėjo tas aukas rinkti beje ne tik, e, kad uh, represuotam būtinai kaliniam ar jų šeimom. Ispanijos pilietiniam karui, komunistam rinko ir, ir dar kokiem ten Anglijos streikuojantiem darbininkam ar, ar Kinijos liaudžiai galėjo susigalvoti. Na, jeigu skaitėt ar matėt filmą 12 kėdžių, tai ten aferistas Benderis, jisaigi, kai sukuria pseudo baltųjų pogrindžio organizaciją, kaip jį ten Arklo ir Kardo sąjunga, tai na, jo kaip aferisto tikslas pinigų prisirinkti. Tai pabaigoji susirinkimą tiesiog paskelbė aukų rinkimą badaujimą badaujantiem pavalgio vaikam. Na ir taip, gudru, gudru jokia žvalgyba neprikibs. Va, rėmiau pinigais, ką rėmiau, vaikus badaujančius. O ne kažkokia ten atseit iš Berlyno atvykus baltųjų karininkas su, su, su dar ten Rusijos demokratijos tėvu. Tai modelis jisai čia nebuvo unikalus, mopra ar, ar komunistų, visam pasauliu tokių reiškinių buvo, buvo ir šitas. Tai žodžiu, jeigu komunistas ar komjaunuolis ilgą laiką iš viso nepriimdavo, jeigu tu ką nors turi, arba tėvai tavo kažkokie pasiturinti, siturinti, neduok dievę fabrikantai. Tai į moprą ėmė visus, ne, nežiūrėdami nei politiniai ypatingai įsitikinimų, nei turtinės būklės. Taip, tai buvo pinigų rinkimo rinkimo mašina. Na tai kaip galite pastebėti iš to, ką pasakojau, išeina labai tokia daugiasluoksnis piragas tų komunistinių organizacijų jų, ir, ir, ir jų grupuočių. Čia sudėti kiek ir ko, kur yra, buvo gana sunku. Patys komunistai ketvirto dešimtmečio pabaigoje, na, Maskvoje vis tiek ten bandydavo skaičiuoti, na, jiem išeidavo, kad tai, davo, kad tai 20 metais, kai rengės perversmą, galėjo jų būti apie 2000 Lietuvoje, Tiesa, čia reiktų pridėti, kad e, jie tą, tą, tą perversmą rengė, tai čia su Vilniaus kraštu dar visu, su, su Vilnium ir Gardinu. Na, gal, gal ir galėjo, tai taip žiūrint, ko gero. E, tuo tarpu po 26 metų perversmo, na jau jie ten suskaičiuodavo, kad gal kokie yra e, apie 600. Vėliau skaičius augo, bet ketvirto dešimtmečio pabaigoje, čia beje didelis skirtumas, jie savo vėliau istorijose LKP apibraižose tuos skaičius išpūsdavo, įpūsdavo, tiesiog ten rašė, kad keturi, kokie tu, šeši tūkstančiai, ne tiek nebuvo. Buvo apie tūkstantis komunistų ir, ir tai dar čia su tokiais visokiais, kurie, kurie šalies ryšius nutraukia arba nieko nedaro, nu, apie tūkstantį žmonių kad Lietuvos mastais tai, tai buvo lašas jūra ir iš tiesų nieko rimto e, per savo, savo 20-metį veiklos komunistai ir nesurengė. Jų laimėjimo viršūnė surengti eiseną, gegužės pirmą dažniausiai, kitom komunistiniam šventėm e, iškabinti arba raudonas vėliavas, arba išmėtyti kokius nors atsišaukimus. Tai ko gero, va tas jų eisenas, e, būtinai eisenas, kad demonstracijas būtinai. Ir tų atsišaukimų mėtinas, mėtymas jis, ko gero, na, intensyviausias, kuris buvo, Kaune buvo. Nes ko ne pusė tų komunistų Kaune ir apylinkėse, Kauno apskritį, sakykim, taip gyveno ir veikė. Na ir matyt, kad smetonos režimui sudarydavo įspūdį, kad čia visoje Lietuvoje taip yra ir, ir kad čia baisiausias dalykas, ką jie gali padaryti. Šiaip jau LKP e, niekad neįsižadėjo žudynių ir teroro taktikos, bet taip jau įdomiai gavosi, kad jie savo teroro aktus e, buvo nukreipę išimtinai į savus. Na, į tuos, kurie išdavė, perbėgo, arba agentas jų tarpė įsisukęs. Tai tokius jie žudydavo. Bet vėliau nei atsiminimuose, nei kitur, ten dantį sukandę, niekad neprisipažindavo. Nei teismuose, nei dar kur kitur. Vilniuje čia, na, Lenkijos užimtam Vilniuje, tai buvo tokį lygį pasiekę, kad jau ten mm, Lukiškėse teismas vyko teismo posėdžio metu, atėjo vidury teismo posėdžio ir mm, bandė, na, nušovė, bet tik tai išgyveno. Pagrindinį liūdininką komunistų byloje. Jau, jau tiek suižulėjo. E, bet nei smetonos, nei Valdemaro, nei kokių policininkų, kaip plečkaitininkai, nei, nei, nei dar ko jie niekada nelėtė dėl įvairiausių priežasčių. Greičiausiai na, privengė ir bijojo. E, tik e, kai kuriem, kai duodavo mirties bausmės, nes amžinai jie ten e, vaičiavo, nežinau už ką nutėse, tai beveik visais atvejais būdavo už įsipainiojimą į tų buvusių komunistų žudynės. Įsakymą nužudyti, prisidėjimą prie to, aprūpinimą ten tų, kurie nu, nu, nužudo ginklais ir, ir, ir taip toliau. Gerai, mm, e, ai, tai kiekgi patys suskaičiavo, apie tūkstantį suskaičiavo, kaip jau minėjau, tų komunistų. Vėliau, kai Lietuvą okupuoja 40-ais, e, atlieka tokį na, išgryninimą, kas čia komunistas, kas ne komunistas, nes dalis ir nenori jokius komunistus. Na, paaiškėjo, kad yra apie 600 komunistų. E, dar daugiau mm, sugebėjo išdavę čia valstybės saugumo departamente Na vėlgi, Anušauskas kas toks ne, neparašė, o visai be reikalo. Pačiam užsiimti ten, ten judo paieškom nelabai čia turiu nu, nu, noro ir laiko, bet nesvarbu. Visą agentūrinę medžiagą, visas agentūros korteles, visus agentus komunistai gavo 40-aisiais savo rankas. Iš karto ir greitai, dar, dar net Lietuva nebuvo sąjunga priimta. E, ir, ir, ir na, padarė atradimą, kad kas dešimtas kompartijos narys, va, jeigu jie 600, yra valstybės saugumo agentas. Na, tai infiltruota ta partija iki, iki pat ausų. Tiesa, iš vadovų, na, centro komiteto lygio ten ir panašių agentų nėra. Na, o gal ir buvo, tai tada gal, gal agentūrinių bylų ne, nevedė, na, tiek jau to, bet tų nėra aukščiausias, e, iki ko pavyko VSD infiltruotis e, ligmuo, buvo Kauno miesto pirmas sekretorius Tekimštas, e, jisai Na, toks buvo nesugaunamas žo, kaip anegdotė. Niekas jo niekaip sugauti negalėjo, nes niekas jo ir negaudė. Taip tai tuos Kauno pirmos sekretorius ten metų neišsilaikydavo, kaip, kaip jo sugaudydavo, tas beveik šešis metus sau sėkmingai darbavosi, jis netgi ir ne, nelegaliai negyveno, gyveno gana viešai, mm, dirbo komunistų didelių remėjų čia kino, priklausė jam kurį laiką Hollywoodo kino, pasakos kino teatras ir Laisvės alėja prie fontano, kur dabar nugriautas metropolis, pirmasis Kaune profesionalus ir toks normalesnis e, forum e, kino teatras. Tai va, jis tam forume e, dirbo, bilietus tikrindavo ir, ir pardavinėdavo tokių kasininkų tikrintojų. Jau, jau ten net kiti komunistai stebėjosi, sakė, kad gal tu čia kažkaip taip vidury baltos dienos, vidury miesto mažiau darbuokis. E, beje, tas kino teatras ir Jasovskių ta šeima jį suvaidino rimtą vaidmenį e, šiek tiek vėliau, kuomet kompartijai labai reikėjo pinigų. Jie paprasčiausiai ėmė skirti nuo gaunamo iš kino e, filmų ir kino teatro pelno dalį komunistų partijai. Ir jie buvo ne vieninteliai. Tiesa, jie ne vieninteliai, bet jie vieni iš stambesnių, ten apie, apie šimtus ir, ir tūkstančius litų kalba ėjo. Gerai, kamgi priklausė ta Lietuvos komunistų partija? Ji nebuvo Tarybų sąjungos komunistų partijos kliausteliuose buvo bolševikų dalimi. Vėliau ta B dalelė išnyko 49 metais, nusprendė, kad nėra nei vieno gyvo menševiko, tai kokia čia dar bolševikų frakcija gali būti. Ėmė tiesiog vadinti Tarybų sąjungos ar Sovietų sąjungos komunistų partiją, TSKP lietuviškai. Tai gal ir jūs nesupykit, aš daugiau ar mažiau vadinsiu TSKP, o kuomet kalbėsiu apie komunistus Lietuvoje, LKP. Gerai, e, jie priklausė tarptautiniai komunistinėje organizacijoje, vadinamam e, trečiajam kominternui. Antras kominternas, e, dar Engelso organizuotas, jisai e, pirmo pasaulinio karo metais patyrė didelę krizę, nes, na ką, vokiečių socialdemokratai balsavo ir kariavo su dideliu entuzijazmu už Kaiserį, na, o prancūzų socialdemokratai už Respubliką, už Antantę, taip sakant, ir balsavo, ir, ir kariavo. Vienybės, kurios tikėjęs antras internacionalas, nes buvo toksai jų planas, kad jeigu kils pasaulinis karas, tai visose valstybėse socialdemokratai e, privers vyriausybės nutraukti karą. Nieko panašaus. Su marselietėm ir, ir himnais nužygiavo visi. Taip, kad krize buvo, iš tiesų, iš tiesų, nepasitikėjimas buvo rimtas. Tas antras internacionalas, jis vartė, prisivartė, dabar jisai vadinasi socialdemokratiniu internacionalu mūsų socdemai, socdemai, jie ten Engelsus ir prisiminti nenori ir <laughs> turbūt juokingiausia, kad e, pačioj svetainiai e, to internacionalo <laughs> nelabai rasite, e, na, nelabai nori gilintis, iš kur jie čia ir kas jie čia tokie ir, ir, ir ko jie čia turėtų siekti. Ir kas dabar tenai susirinkę ir, ir ko, kokie dabar socialdemokratai demokrat, Lietuvoje yra ir kitose valstybėse. Na, na tiek jau to. Leninas organizavo trečią pačią internacionalą. 19 metais pirmas kongresas vyksta, bet jis, bet jis nu, privažiavo, o kai kurie ir vėliau ir, ir komunistų priešai, kad nusprendė, kad geriau net viešai ir neskelbti, kas čia tokie buvo susirinkę. Ant Trumpos įrengė getras e, kongresas, e, vykęs Petrogradė 20 metais, jisai įkūrė Kominterną. Na, Kominternas e, vienyti turėjo, turėjo visam žemės rutulį, savotiškas būsima e, pasaulio vyriausybė. Ir, ir buvo vienas labai svarbus įrašas, kuris stipriai komplikavo visų komunistinių partijų veiklą. Tas įrašas buvo tas, kad kompartijos jos ne tai, kad, ne tai, kad laika ir visur, kaip vienintelė socialistinė valstybė. Dar daugiau jos tiesiog ten pareigojimas būti Sovietų Sąjungos interesų atstovėm, gynėjom, gynėjom. Tiesa, dar tokio termino tais laikais nebuvo, čia per Ispanijos pilietinį karą atsirado, bet fenomenas jau buvo, žodžio nebuvo. Tai aišku, kad ne visos valstybės norėjo, kad jų turėjo, kad jų turėtų kažkokią politinę partiją, kurios pagrindinis tikslas remti Maskvą ir, ir Maskvos komunistus. Na, o kaip čia lojalumas, lojalumas, priesaikos, dalyvavimai rinkimuose – na mažai kas e, kompartijas ir, ir, ir toleravo, kad jos čia daryk, ką nori, ką nori, pareiškime, kad mes, na dabar Lietuvoje užsiveistų čia kokią Seiminę partiją, kuri, kuri viešai aiškintų, kad Lietuva čia šiaip nesusipratimas, o jie Kinija, Kinija leistų nesąmonės. Tai taip, buvo problemų. Bet kadangi perkom interno struktūras, o ten jie e, periodiškai suvažiavimus partijų atstovų, atstovų vadinamas e, kongresus, e, išrinko vykdomojį komitetą ir tas vykdomasis komitetas, na, veikia, tiesiog vykdė vyriausybinės funkcijas. Šiaip, baza, šiaip bazamenį, nes kominterno veikėjų ir vadovų tarpe buvo daug Trotskio pasiekėjų ir, ir kas dar turbūt svarbiau Zinovjevo pas, pas, su Trockiu Stalinas iš pradžių susidarojo, iš Sovietų sąjungos išvijo, o Zinovjevo ir Kamenevo, tai ten buvo toks ilga pakopė kova ir, ir, ir, ir baigė jų viešų teismų, prisipažino, kad jie baisiausi išdavikai, ten šnipai ir iš tiesų tai fašistai, tiesiog taip ir vadino, fašistinis Kamenevo e, e, Trockininkų ar Kamenevo Zinovjevininkų Trockininkų centras. Na, jau, jau puikus politinis centras, komunistai, kurie kūrė pogrindžio organizaciją, organizacinę vadinasi. Na, bet kankinimų būdu gavo prisipažinimus ir šantažas padėjo viską, jie ten prisipažino viešai ir atvirai Maskvos garsiuosiuose procese, procese na ir, ir buvo sušaudyti. Bet kurį laiką Kominternas veikia gana, taip sakant, aktyviai iki na faktiškai tiškai šimt šeštų septintųjų metų iki to didžiojo vadinamo teroro Sovietų sąjungoje. Beje, tie prisipažino ir malonės prašė ir ko jie ten tik nedarė, o, o, o pavaldiniam, tai yra visom kompartijom, jie griežtai buvo uždraudę negali jokių teismų, jokių valdžių prašyti malonės komunistai ir tie Lietuvoje sėdus sėdus kalėjimuose arba nuteisti ir neprašydavo. Na tai 26 metų po perversmo, kai, kai tuos šia keturis nuteisė mirties bausmę sušaudyt, na, poželą ten prašo, ten prašo teistų ne, ne kariuomenės teismas, o, o paprastas teismas ne, neprašė, na, neprašė sušaudė. Nors metona ten laukia, jisai pažinojo poželos tėvus liktai, nenorėjo jį šitaip va, susidoroti. Jo labiau, kad matot su tais e, e, tų metų paperversmo teismais, na dabar turbūt reikėtų tai ir pasakyti, e, Kompartija sugalvojo dalyvauti mm, rinkimuose į Seimą, į Seimą, į Pyrą, bandė į antrą ir į trečią. Į pirmą bandė su vadinamais kuopininku, darbo kuopa vadinama, Taigi nebūtinai pai, e, pai e, galėjo dalyvauti, galėjo sąrašai, tai darbo kuopo sąrašai, ten komunistai ir buvo susirinkę. Na, e, ką, gerai susirinko, susirašė, Lietuvos spec tarnybos juos, kaip sakant, ir, ir susėmė. Ta byla tęsiasi be galo be krašto, ten, ten su, beveik šimtas kaltinamųjų, na ir galų galia jį tą bylą suiro, suiro, 26 metų birželį visus ėmė ir, ir spjovė, ranką numojo ir paleido. Kad komunistai aišku, bet ką jie konkrečiai nuveikė, ne visai aišku. aišku. Dar daugiau, na, pats požela buvo toks ir nesugaunamas, trys kartus jį ten gaudė, trečią kartą jau, jau pagavo, pagavo. Ir, ir ką galvoja ten teisė jį, jisgi antras žmogus po, po kapsuko pagal įtaką o šiaip na formaliai trečias pirmas kapsukas maskvoj maskvoj antras angarietis trečias požela kuris vadovauja čia kompartijai jis ten perversmus rengė ir ko jis nedarė bet toks vaizdas kad ko gero jis kažkokius ten politinius pažadus buvo davęs nes kas gi nutiko dvidešimt šeštais metais liaudininkų valdžia jie jie tiesiog pamatė kad su ankstesne krikdemų ten ta žvalgyba jie tiek ten pridirbo jie tokiais metodais dirbo su kankinimais su papirkinėjimais kad ten negali suprasti kas ten kaltas kas nekaltas be to įtraukia į tuos persekiojimus ne tik komunistus o liaudininkus socialdemokratus ko jie ko jie neprigaudė numojo ranka ir paskelbė visuotinę amnestiją visus paleido Amnestija reiškia, kad daugiau už ankstesnę veiklą tu nebegali būti teisiamas. Na tai va ir klausimas, kiek tai komunistai spėjo pridirbti nuo 26 metų Liepos iki, iki gruodžio. Jos kaltino karo teismo metu, kad jie antivyriausybinę veiklą vykdė, vykdė. Logiškas ir tu atsakymas, kad to jūs ką, jūsgi perversmą prieš tą pačią vyriausybę vykdėte. Ir bendrai, kai juos suėmė, tai požėlą jis ten savo tokiam, tokiam redaktoriui Na, Zytis redaktorius, kad e, leidinio legalaus, kad jeigu kokios baudos, tai jį pasodins, o iš tiesų komunistai redagavo. Nu, tai tas klausė, kas mums bus, nu, tai bus, nu, tai kokius, na, man gal porą metų, ne, ne porą metų sušaudė. Na, tiesą sakant, ir pats teismas buvo toks savotiškas, iš antro pulko, kuris e, karininkų sudaryta, sudaryta, e, o tie karininkai, tai atsiprašau, čia tas pulkas, kuris perversmą ir vykdė. Tai. Na, apie teisingumą ten sunku ką pasakyti. E, nenoriu sakyti, kad čia nekalti kalti, ir kad jie ten nieko neruošia, ruošia. Jie privalėjo ruošti. Visų kominterno partijų uždav, užduotis pagrindinė buvo e, perversmas, kurį jie galėjo vadinti proletariato revoliucija, kaip nucija, kaip galėjo vadinti, sovietinės valdžiaus sukūrimas ir įsijungimas į kokią nors o, konkrečiai, konkrečiai, kadangi tik viena yra, į kokią nors, kokią nors valstybę federaciją. Mm, ką daryti su tais kalėjime sėdinčiais? Nes dargi viena linksmybė buvo. Lietuvių partija, kaip ir kitos, nusprendė, kad bėgti iš kalėjimų negalima komunistams. Sėdė ir sėdė ir sėdėk. Galima tik tai centro komitetui leidus. Na, o centro komitetas retai, ką ten leis, ką ten leis. Garsesnių pabėgimų, tai iš Zarasų moterų kalėjimo, ten... Mes Niečkaus, ne visai aišku, ar pirmą žmoną, po to su požėla sušaudyta Greifenbergerio žmona Ženė, na, ta Sniečkaus simpatija, kaip čia pasakius, Marija Hodas ten surengė tokį šešių berots ten tų kalinių pabėgimą, a kitų ne, sėdėt ir sėdėt, kodėl taip sėdėti? Dvi priežastis, viena e, išbėga, atbėga į Sovietų sąjungą, po to reikia tokius kažkur padėti, atgal į Lietuvą jie grįžti nenori, nes jeigu dar pagaus, tai ir sėdės ir anksčiau, ir naujai dar priteis. Na, ir, ir, ir, ir, o kur ten juos padėsi? Viršininkėlius reikia įkišti. O kad galėtų tokiu dirbti, turi dar mokyti porą metų. Na, nusprendė, kad tegul sėdi devintam forte ir niekur nebėgioja. Kur nebėgioja. O ta, kad komunistai sugalvojo, kad kalėjimas geriausia vieta politiniam švietimui ir mokymui. Na, ir tie politiniai kaliniai sėdintis, taip jie ten savišvietą užsiimdavo, kiek taip buvo, buvo, tai ką ten galėjo kalbų išmokti, dar kažką. Pats Niečkus bandė anglų kalbą kalėjime mokytis, ne, neišmoko. Kiti ten, kaip Šumauskas berots, buhalterinės apskaitas, dar ten kokius susigalvodavo, žodžiu. Na, daugiau daugiausiai ką galėjo, tai va, labiau apsiskaitė komunistai, komunizmo visokiausių teorijų, propagandos ir panašių dalykų, galutinai išplauti smegenis, taip sakant. Taip šitai veikia. Tautininkų režimas na taip, jie Porą kartų buvo, kad e, sugalvojo ir organizavo keitimąsi su Sovietų sąjunga, ten, sakykime, didelė grupė jų iškeitė į dvasininkus Sovietų sąjungoje, katalikų dvasininkus iš Lietuvos kilusius, kurie tenai įkalinti lageriuose ir taip toliau. Na, tiesą sakant, galėjo ir intensyviau tai daryti. Uh, ir, ir tokia ten demagoginis požiūris, kad girdi, kaip čia tie sėdantis Kauno sunkių darbų kalėjime, kaip jie be tevinės gyvens. Na, tie komunistai, jų tevinė Stalino Rusija, o ne Lietuva ko jau ko, o žmonių, kuriuos galėjo iš Sovietų sąjungos tokiu būdu Lietuva ištraukti, tai jau kur jau kur Stalino gulagė, tai tikrai netrūko. Ten, ten ir menininkus galėjo, ir profesūrą, ir, ir dvarininkus, ir ką tik tai nori, ir verslininkus. Na, ne, per silpnai tuo užsiėmė. Nelabai ir Maskva buvo suinteresuota. Sėdė čia ir, ir, ir tegul sėdė. E, tai gerai, po 26 metų nelabai sekėsi surenkti kokius nors suvažiavimus LKP. Na, dar ten vieną šeštais, septintais, bet, bet šiaip sau jau ten. Žodžiu, pasitenkino daugiau tokiais kaip ir kongresais, neiškiais, nes na, suvažiavimas ar kongresas realiai tai ten 5-6 žmonės susirenka, galėjo 8 ir štai jau suvažiavimas partijos. Bet taip jau gavosi, kad vadovybės perinkinėjimai ar, ar Lietuvos vadovų rinkimai, jie na, jau ir taip neveikia, o jau po 26 metų tai nustoja veikti iš principo. Centro komitetas tiesiog nurodydavo, kad šitas e, tuo yra, šitas anuo na vienu iš tokių nurodytų buvo, buvo Antanas Niečkus, kurį e, Čekoslovakijos verslininkų e, saudo dokumentais, jisai va, iš Maskvos važiuoja pro Kauną e, ir Kaune lieka. Jisai paskiriamas vietoj suimto ir jau sušaudyto poželos, trečiu tuo vadovu LKP, Na, jį kooptuoja LKP centro komitetą 27 metais. Na, ir jis tampa Lietuvos kompartijos vadovo Lietuvoje. Ilgai iš ne, neprivadovavo, 31 metais suvadinamas Spartako e, nelegalios spaustuvės e, byla jisai pakliūna, pakliūna dar ten porą. Na, įeina, čia spaudoj bent jau mini kaip užsispyrusių ar atkaklių komunistų byla užsispyrusių, nes jie nieko nesako, nieko neprisipažįsta. Nuteisė, nuteisė 15 metų, bet 34-ais jį ir, ir tos bylos ten, ten kitą dalyvį, Kasparaitį tokį, mirties bausme beje nuteista. Juos iškeičia jau į mano minėtos e, dvasininkus Sovietų sąjungoje. Atsiduria, taip sakant, jisai, jisai m, mm, e, Maskvoje. E, bet ten irgi pernelyg ilgai neišbūna ir vėl pasiunčiamas į Lietuvą. Na gerai, e, pastovus bendravimas su Maskva vyko, bet jisai va, reiktų pabrėžti. Sovietų sąjunga buvo pakankamai protinga, kad nepainioti savo diplomatinės atstovybės ir savo žvalgybinio politinės žvalgybos tinklo su Kominternu. Kominternas veikia savo, o Sovietų sąjungos pasiuntinybė su rezidentais, su užverbuotais agentais veikia savo. Greta to dar veikia ir, ir trečias tinklas žvalgybinis, tai GRU arba prie generalinio štabo Raudonosios armijos vyriausiai žvalgybos valdyba. Ir tie trys žvalgybiniai diversiniai tinklai funkcionavo vienu metu su skirtingu, taip sakant, veiksmingumu. Atrodo, kad Lietuvos okupacijai didesnę įtaką turėjo visgi tas e, ambasados tinklas, nes jie orientavosi politinio elito viršūnės. Na ir tas pats krevėta, ateidavo šachmatais pažaisti su nu, ambasadorium, pasikalbėti apie gyvenimą, apie viską, na, pasikalbėjo. E, Ernestas Galvanauskas, daugkartinis Lietuvos ir finansų ir, ir, ir ministras pirmininkas, jisai kai Klaipėdoj ten ima dirbti, tai jis ten su Sovietų sąjungos konsulate kavos užeina išgerti, per šventes pabendrauja, toks neoficialus gražus bendravimas. Šiuo požiūriu iš tiesų jokio ypatingo priešiškumo Sovietų sąjungoje tautininkų režimas su savo visais ten aktyvistais, valdamarininkais ir, ir net fašistais nerodė. Greičiau atvirkščiai kuo ilgiau valdžioj buvo, tuo santykiai su Sovietų sąjunga darėsi geresni oficialūs. Na, o tas trečias tinklas, karinės žvalgybos, tai manau, jo, čia painiojimai ir buvo, sakykime, tokie kaip Vitkauskas, e, kuris tampa kariuomenės vadu, tada, kada mažiausiai tokio žmogaus reikėjo ir, ir iš tiesų išduoda Lietuvą. Na, ir, ir kiti buvo tokių, kurie ten vėliau 16 divizijoje aktyvavo ir, ir ir ir e, vėliau prie stalino niekaip nenukentėjo nepaisant to ko kad net, net ir karuose ir mūšiuose su bolševikais 20 metais aktyviai dalyvavo. E, tiek jau to čia, tai nesikapstykim, bet tiesiog norėjau pasakyti, kad Kominternas veikia kaip gana savarankiška super e, pogrindinių organizacijų, na, super organizacija, kitaip nepasakysi. Al-Qaeda, Raisis e, su savo teroristais pavieniais, tai čia yra vaikai palyginus su Kominternu. Nes Kominternas, tai jis iš vienos pusės tai taip, propaganda, agitacija, kompartijos narių rinkimas, bet iš kitos, taigi jie ruošiasi su ginklu visą tai daryti. Jie turėjo savo diversantus, juos apmokydavo ryšininkus, e, radistus, e, turėjo žvalgybinės informacijos rinkimo, e, specialistus, net nemėgėjus ir panašiai. Turėjo ir savo aukštasias mokyklas veikia tenai kominterno universitetas o lietuvai tai čia aktualiau buvo mm, kitas, kita tokia įstaiga, mm, Tai vakarų tautinių mažumų komunistinis universitetas. Jame dėstė ten tas pats kapsukas, vangarietis, jų ten aplinko žmonės, galėjo būti ir iš Lietuvos atvykę, kaip, kaip koks nors ten žalionis ir, ir, ir panašiai. Ir tokius žmonės, kuriems, sakykime, grėsdavo suėmimo pavojus Lietuvoje, arba mm, matydavo, kad reikia iš to va, žmogaus daryti partinį vadovą, o jam išsilavinimo trūksta, na, tai juos siūsdavo į Maskvą. Siūsdavo nelegaliai, perinant sieną, ten tiesiog, na, dvi sienas reikėjo pereiti, e, kur nors prie Zarasų ar Obelio Latvijos kirsti, na, biržų galėjo po to kirsti Latviją ir tada dar sovietinė siena. Na, ten visaip nutikdavo, kartais galėjo ir pasieniečiai netyčia ir tyčia nušauti, e, galėjo suimti, bet jie vis pateikdavo, kad jie yra iš Sovietų sąjungos čia tokie, darbo ieško ar pabėgėliai neaiškus. Na tai taip, ką ten jam padaryti galėdavo Latvijai. Na, primušti ir gražinti atgal į Sovietų sąjungą ten, kur jie tie ir verždavosi. Atgal irgi tuo keliu. Aukštesnio lygio visokie vadovai, jie galėjo vykti va, su padirbtais dokumentais, tranzitu per kitas šalis, per Skandinaviją, per, per Vokietiją ir taip toliau, e, bet dauguma visgi savom dvejom kojom, e, rizikuodami dažnai gyvybę, gal ne tiek nuo pasieniečių, kiek nuo peršalimo, e, atsidurdavo Sovietų sąjungai. Latvijai ten ypatingai to kompo nesaugojo, nelabai jiem ten aktualu buvo. Valkėsi kažkas ir, ir, ir tegul valkėsi. Pagavo gerai, nepagavo. Latvijai pavojaus nekėlė mm, tas tranzitas. Tai tokie atsidūrė Maskvoje, jie dažnai beveik visada, na ką ten, iš pradžių padaryti įspūdį po Sovietų sąjungą pavežiot, polsis kur, nu, kur nors polsio sanatorijose Kryme, netikrus dokumentus kitom pavardėm duod, duodavo, na ir, ir stipendijas arba algas mokėdavo tokias daugiau negu Sovietų sąjungos darbininko ir, ir nedarbininko vidurkis. Na ir juos ten mokindavo. Turbūt na, liūdniausia ir jokingiausia, kad tenai tas pats žalionis, kurį minėjau, mokino lietuvių kalbos, kad išmoktų kalbėti ir rašyti, nes dalis taip žydų tautybės, o dalis tai nei, nei pradinio mokslo nėra gavę, visokie tokie, tai reikėjo net ir tuo užsiimti. O šiaip taip, spausdinimo pagrindai, kai kuriem e, radijo ryšys, tie, tie, kurie galėjo suprasti, kas tai tokio radijo ryšys ir, ir, ir kai kuriem diversijų rengimas, sprogdinimas. O daugiau tai va to komunistinio pasikaustymo, ten komunistinio judėjimo istorijos, mokslinis ateizmas, ekonomika socialistinė ir, ir visa kita, nu, ką vėliau dosniai labai šerdavo sovietiniuose aukštosiuose mokyklose visus. Ar tu komunistas, ar ne komunistas, ar tau reikia, ar nereikia, bet tai, tai buvo privaloma baigiant aukštąją mokyklą. Tie mokslai labai ilgai ten nesitęsdavo, pusantrų metų, du metų jokių ten kažin kokių diplomų neįteikdavo, baigdavo ir baigdavo. Po to daugumą, na, galėjo panaudoti vietoj, galėjo panaudoti spaudos leidimui, Smolenskas buvo, sakykime, toks centras, vėliau Minskas, dalį galėjo nusiųsti iš tiesų į Baltarusiją dirbti, bet stengiasi, kad dauguma grįžtų atgal į Lietuvą ir pradėtų dirbti kaip partinių organizacijų vadovai. Nebūtinai tose vietose, dažniausiai kaip tik ne ten, iš kur jie buvo kilę. Ehm, na ir, ir taip, kiek ten prasisuko na, daugiau ar mažiau besimokančių beveik 600 visokių buvo. Mm, realiai tai, tai apie 400, na žodžiu, tempai buvo dideli. Tiesa, grįžus į Lietuvą, tai nereiškia, kad jau čia toks specialistas dirbo ir dirbo. Labai dažnai tas jo darbas pasibaigdavo po pusmečio ar po metų. Da, dalis tiesiog patys į VSD nueidavo, o kiti, o ką, ramų tyko gyvenimą pradėdavo gyventi Lietuvoje, galvos nesukdami dėl jokio komunizmo. Bet pasikartosiu, kaip kadro tokių va, pogrindinių su visom pasiekmėm rengimo sistema, mm, kominternas tokį buvo suorganizavęs.